<coughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yasirli emri ve hlul ukteten min nisani yefkahu kavli. Arkadaşlar, Kitab-ı Salah, namaz babına geldik. Namaz çok önemli bir ibadettir. İnşallah bunu kaç hafta devam e, edecek yani ettiği sürece de bunu iyice işlemeye çalışacağız. Çünkü e, namaz mühim bir ibadettir. Namazını kılan dinini ikame etmiştir. Namazını terk eden dinini yıkmıştır. Es-salatul luga yani lugatta salah demek namaz. Ed-dua'u bi hayr. Ey yani dua anlamındadır. Salanın ya da salatın anlamı. Kale Teala ve salli aleyhim. Aynı Rabbimiz ayeti, ayette ey onlara salat et demesi gibi ya da dua et demesi gibi. Ey id'u lehum yani onlara dua et. Ve şer'a yani şer'i olarak salatın anlamı akvalun ve ef'alun muftetahatun bit tekbir e, muhtetemetun bit teslim bişeraitin mahsusa. Şer'i manası yani iftidah tekbiriyle başlayıp selamla biten şey. Namaz yani saladan kastımız bebu sala dediğimiz şer'i olarak bu ama lafzen lugat manası dua anlamındadır. ve salavatul mefrudetu hamsun. Ey insanoğluna farz kılınmış olan namaz beş vakittir. El-zuhru vel asr vel maghrib vel işe vel fecr. Öğlen, ikindi, akşam, yatsı ve sabah olmak üzere beş vakittir. Arkadaşlar biraz sıcak mıdır yani? عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فردت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الليلة أسري به خمسين Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu miraca çıktığı zaman bu İsra ve Miraç olayında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e namaz 50 vakit olarak farz kılındı. Değil mi? 50 vakit olarak farz kılındı. Kim söylüyor bunu? Enes İbni Malik. ثُمَّ نَقَصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسَ Sonra diyor bu düşürüldü ta ki beşe düşünceye kadar. Sümme nudi ya Muhammed aleyhissalatü vesselam innehu la yubeddelu yubeddelul kavlul ledeyye ve inne leke bihâzihil hamsi hamsin ve Allah azze ve celle ona nida ederek biliyorsunuz Miraç'ta oldu bu biraz daha geniş açacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki şeyle indi. Miraç dikkat edin yedi kat gök en son Siddet-i Münteha'ya kadar Aleyhisselatü Vesselam gitti ve orada Rabbimizle görüştü. Ve daha sonra Allah Azza ve Celle iki şey ona hediye etti tabiri caizse. Sonuncusu birincisi Bakara suresi son iki ayeti Emene Rasul diye bildiğimiz ve diğeri de elli vakit namaz. Sonra dönüşte Musa aleyhisselamla karşılaştığı Musa aleyhisselam dedi ki Allah ümmetine ne farz kıldı? Dedi ki 50 vakit namazı. Dedi bu onlara ağır gelir. Rabbine dön bunu düşürsün. İşte döndü. Bu biraz daha düştü. İşte 30'a düştü. Sonra tekrar dön, tekrar döndü. Ona düştü en son. Onda iken öyle diyelim. Dedi ki ümmetine ağır gelir. Aleyhisselatü vesselam dönmeye utandı. Yani dönse belki düşecek daha. O zaman Allah Azza ve Celle nida etti. Dedik ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Benim ahdim, benim ahdim ey ondan dönülmez. Dolayısıyla namaz size beş vakit olarak farz kılındı ancak onun size yazılması. Yani ecri elli vakit olarak bu benim ahdimdir dedi Allah Azza ve Celle. Yani beş vakitle elli vakit. Her vakitte bir on vakit ecri alıyorsun. Elhamdülillah. Mükafat bu. Bu Rabbimizin yine cömertliği. Peki bize düşen hani bizlik tarafı o önemli arkadaşlar. Ben biliyorum ki benim hakkım Allah katında zayi olmaz. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Ancak ben hakkı zayi edilmeyecek olan ben namazla ilişkilerim nasıl? Namazın hakkını eda edebiliyor muyum? Ben gerçekten namazı Kur'an ve sünnetin emrettiği şekilde mi kılıyorum? Bu sebeple bu dersleri önemseyin bugünden sonra bu arkadaşlar artık yeterli seviyedeler elhamdülillah gelmemek gibi bir lüksleri de olmaz. Herkes hassasiyetle bu dersleri takip edecek değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla şu okuduğumuz hadiste görülüyor ki 50 vakit ecri alıyoruz 5 vakit namazda. 50 vakit ne demektir? Yani Abdülkadir bir koltuğu bir senede bitiremez namazdan. Yani namaz kılacak sürekli. 5 dakikada bir yani öyle diyelim. Yani ama tabi biliyorsunuz hadis inkarcıları ne yapıyorlar? Bu hadisi niye? Kafalarına yatmadı. İşlerine gelmedi. Öyle şey mi olur? Haşa pazarlık falan gibi. Ya Rabbimiz nasıl dilerse öyledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok şeyde görüyorsunuz. Yani ümmetime ileride gelecek. Aleyhisselatü Vesselam insanlar bekliyor yatsı namazı için. Çıkıyor diyor ki ümmetime ağır gelmeyeceğini bilsem yatsı namazının bu vakitte kılınmasını emrederim. Ama Aleyhisselatü Vesselam bunu emretmiyor. Ve daha birçok şey o teravih namazının farz kılınma korkusu ve benzer. Yani Aleyhisselatü Vesselam gerçekten ümmetine karşı şefkatli ve merhametli. Ve inne leke bihâdihil hamsi hamsin. Ey bununla 55 ile 50 gibidir. Ve an Talhat ibn Ubeydillah radıyallahu anh en arabiyen ca'e ile Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem sairer ra's. Diyor ki bir adam Talha bin Ubeydullah söylüyor diyor. Saçları dağınık bir adam Resulullah'ın yanına geldi. Bir bedevi. Geldi. Fekale ve dedi ki Ya Resulullah aleyhissalatü vesselam Ahbirni ma faradallahu min mines salah. Dedi ki Allah'ın namazdan bana farz kıldığını bana söyle dedi. Allah'ın namazdan bana farz kıldığını bana söyle dedi. Kale Es-salavatul hamsu ile en tetavva'a şey'e. Dedi ki namaz beş vakittir ancak bunun dışında sen nafile kılmak istersen o başka dedi aleyhissalatü vesselam. Burada da görülüyor ki namaz beş vakittir. Evet ve peki menziletuha fid din yani dindeki yeri nedir? An Abdullah bin Ömer radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buniyel İslamu ala hams. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ey birincisi ne? Evet. Ve ikamis salah, namaz ve itaiz zeka zekat ve haccil beyt beyti hac etmek ve savmi ramazan ve ramazan orucu tutmak. Son iki tanesi başka rivayette sonda hacdır, bir öncesinde Ramazan'dır. Ancak o sıralama hadislerde başka yerde değişmiyor. Yani şehadet, sonra namaz, sonra evet. Şimdi önemli bir husus. Ben geçen hafta bu, bu dersi işlediğimi zannediyorum. <laughs> O yüzden sen bir soru sordun Hale Cemal namazla ilgili. Ben bu dersi zannediyorum ki burada işlemişim. O yüzden millet biliyor üzerinden gittim namazla ilgili. Hani ameli küfür, e, itikadi küfür meselesinde. Meğer ben onu geçen hafta başka bir yerde işlemiştim. <laughs> başka bir grupta. Evet. Hukmu terkihe. Namazı terk edenin hükmü. Namazı terk edenin hükmü. Ecma'al muslimune ala enne men cehade faridetes salah fekad kafara ve haraca anil islam. Müslümanlar şu konuda ittifak etmişlerdir. İttifak etmişlerdir. Yani ihtilaf yok. Bunu aksini söyleyen yok. Namazın farziyetini terk eden bir kimse kafir olmuştur. Ey İslam'dan çıkmıştır. Bu konuda ihtilaf yok. Neyi de, e, neyi e, inkar ederse? farz olduğunu yani vücubiyetini, onun farz olduğunu inkar ederse o zaman bu o kişi kafir olmuştur. Bu konuda ihtilaf yok. لكنه اختلاف في من ترك الصلاة مع اعتقاده vücub, vücubiha. Ancak ihtilaf şu konudadır. farziyetini in, e, kabul etmekle beraber yani vacipliğini kabul etmekle beraber kılmama noktasındadır. Yani farz olduğuna inanıyor ancak kılmıyor işte ihtilaf bu noktadadır. Farziyeti, farziyetini inkar etmek küfürdür. Bu konuda ihtilaf söz konusu değildir. Ve sebebu ve sebebul hilafi ahadisu جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمي تارك الصلاة كافرا Bu ihtilafın sebebi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bazı hadislerdir ki o da namazı terk edenin kafir olduğuyla alakalı. Yani Aleyhisselatü Vesselam'a lafzen namazı kılmayan kimseyle ilgili kafir ifadesini kullanmasından ötürü böyle bir ihtilaf var. An Cabir kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne beynel raculi ve beynel şirki vel kufri terkes salah. Cabir radıyallahu an diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam'i şöyle söylerken işittim. Kişi ile küfür veyahut şirk arasında namaz vardır. Yani namazın terki vardır beyne şirki vel kufri terkis salah. İşte burada Aleyhisselatü Vesselam söylüyorsa ki onun konuştuğu vahiy ise bu çok önemli bir sözdür. Küfürle şirk arasında kişinin namazı terk etmesi vardır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Ve an Bureyde radıyallahu anh. Bureyde radıyallahu anh diyor ki Semihtu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul ben aleyhissalatü vesselam'ı işittim diyordu ki El ahdu lezî beynena ve beynehumus saleh bizimle onlar arasındaki ahit namazdır. Femen tarakeha fekad kafara. Kim bunu terk ederse küfre düşmüştür. Ne anlıyorsunuz bu hadisten? Bu iki hadis okudum ben. Mealini de söyledim ne anlıyorsunuz? namazı terk edenin küfre düştüğü. Evet. Doğrudur. Cennete gidemeyeceği. Evet. Bakın burada hemen ilk yani Aleyhisselatü Vesselam'ın lafzından bu anlaşılıyor. Küfre düşüyor. Namazı kılmayan ey müşriktir. Namazı kılmayan kafirdir. kafirdir. Şimdi bir insan çıkıp dese ki evet böyledir. Evet bu ayetler şey bu hadisler gerçekten sahih ve önemli delildir. Aleyhisselatü Vesselam niçin? Çünkü namazı kılmayanı küfürle itham etti. Men terakaha fakat kefar diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kim onu kılmazsa o küfre düştü diyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabi açacağız inşallah daha bu konuyu. لكن الراجح من أقوال العلماء أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر Ancak diyor ki burada diyor racih olan ulema arasında diyor racih olan görüş evet aleyhissalatü vesselam küfrü kastetti. Ancak burada kastedilen küfrün itikadi küfür olmadığı ameli küfür olduğu veya diğer adıyla büyük küfür değil küçük küfür olduğu. Peki nedir Abdülkadir büyük küfürle küçük küfür arasındaki fark? Büyük küfür Yok öyle değil. Yani tamam o da büyük küfür çeşididir ama nedir? Büyük küfür nedir? Mesela içkinin haram olduğunu biliyor. Haram değil diyor. O zaman büyük, büyük küfür oluyor yani. Allah'ın helal kıldığını haram kılmak. Evet. İtikadi işte, küfür, evet bu, bu da doğru. Bak doğru ama bunu şöyle söyleyelim daha düzgün. İtikadi küfür inançtaki küfürdür. Yani inançta sapmaktır. Ameli küfür e, bu büyük günahtır. Ameli küfür her küfür dinden çıkartan küfür değildir. Dinden çıkartan küfür ise senin verdiğin örnekte bir içki, içki mesela haramdır ama bunu helal sayarak içmek itikaden, dikkat edin inançta sapma oldu. İnançta o inandı ki harama helal olduğuna inandı. Bu inanmak onu inançta saptırdı. Bu itikadi küfür yani büyük küfürdür. Ama biliyor ki o haramdır. Bunu yaptı. O zaman bu nedir onun için? Büyük günahtır. Dolayısıyla dikkat edin değil namaz dinin hangi ibadeti olursa haccı inkar eden kafir olmaz mı? Orucu inkar eden kafir olmaz mı? Cinleri inkar eden kafir olmaz mı? Çünkü bunlar Allah haber verdi bunları. Ama burada niçin namaz? Yani burada önemli bir şey var. İşte bazı alimler de diyorlar ki hayır. Tıpkı Ahmet İbni Hanbel gibi Ahmed İbni Hanbel zahiri üzere bunu anlıyor. Ahmed İbni Hanbel diyor ki kim namazı terk ederse o kafir olmuştur. Kasten terk ederse. Ahmed İbni Hanbel de hemen tapu gibi şu iki hadisi getiriyor önünüze koyuyor. Diyor ki evet aleyhissalatü vesselam diyor men tarakehe. Ona dediğin zaman iyi de burada kastedilen ameli küfürdür. Diyor ki bu oruç için de geçerlidir. Veya başka yani itikadi küfür zaten hepsinin için geçerli. Hangisini inkar edersen kafir. Ama aleyhissalatü vesselam bunu niçin kastetti? Dolayısıyla daha bu konuyu biraz daha konuşacağız ama burada e, biz diyoruz yani çok muteber bir ihtilaf var burada. Yani bunu söyleyen alimler de ellerinde kuvvetli delil var. Ancak biz diyoruz bizim akidemize göre bizim inancımıza göre ve cumhura göre de öyledir. Hanefiler de, Şafiler de, Malikiler de ve Hanbelilerin bir kısmı çoğunluk namazı tembellikten ötürü terk eden kimsenin e, itikadi kafir olmadığını söylerler. Yani ameli. ameli küfür olduğunu söylerler. İtikadi değil yani günahkardır derler. Niçin? Am çünkü bu itikadi olursa ne demektir biliyor musunuz? Ebediyen cehennemde demektir. Ebediyen. Ebediyen. E, ehl-i sünnet de küfür konusunda çok hassastır. Yani tekfir konusunda hassastır. Siz bakmayın şu son zamanlarda herkes kadı oldu. Çıkıyorlar diyor bu kafir şu kafir onu vuruyor bu kafir bunu öldürüyor o kafir bunu. Böyle bir din yok yani. Bunlar hevalarının ehlidir. Ancak burada müellif diyor ki racih olan diyor aleyhissalatü vesselam doğrudur küfür kastını kullandı ancak buradaki küfür itikadi değil ameli küfürdür. Niçin? Bunu başka hadisler işaret etmektedir. Hunel küfrül asgar, küçük küfür. Ellezî lâ yuhricu minel milleh onu kendisini diyor bu ümmetten çıkarmayan, ayırmayan bir küfürdür. Cem'an beyne hâzihil ahadîs ve ahadîse uhar. Bu demin okuduğumuz ve başka hadislerden diyor bu anlamı çıkarmaktayız. Uhara minha an Ubadet ibn Samit radıyallahu anh. Ubade bin Samit bakınız şu an başka hadisi de lütfen dikkatle dinleyelim. Bunu öne sürerek buradan bu anlamı çıkaracağız. Kale Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul Aleyhisselatü vesselam'ı işittim buyurdu ki Hamsu salavatin ketebehunnallahu alel ibad Beş vakit namazı Allah kulları üzerine farz kılmıştır men ete bihinne lem yudeyyi' minhunne şey'en e, şey'en istihfafen bihakkihinne kâne lehu indallahi ahdun en yudhilehul cenneh. Kim bu namazların hakkına riayet ederse, onlardan bir şey zayi etmezse, Allah'ın yanında o kişinin zimmeti vardır ki Allah onu cennete koyacaktır. Allah ah, ahdetmiş. Yani Allah bunu kendi nefsine bir ahdi var Allah Azze ve Celle'nin. Yani bir kul namazlarını zayi etmeyip Hangi namazlar? <coughs> Beş vakit namaz. Aynı demin bir bedevi örnek verdim. Dedi ki Allah'ım benim üzerime farz kıldı. Aleyhisselatü Vesselam dedi beş vakit. Eğer dedi ki sen bunun dışında tatavvu yaparsan yani kendin kalacağın olursa o ayrı. Bu adam giderken dedi ki başka bir rivayet. Aleyhisselatü Vesselam o beş, e, İslam'ın beş esasını saydığında çıkarken dedi ki seni hak ile gönderene yemin ederim ki dedi bunlara ne bir şey eklerim ne de eksiltirim. <laughs> Yani buna bağlı kalacağım. Aleyhisselatü Vesselam o giderken dedi ki eğer doğru söylüyorsa cennettedir. Ancak hakkını eda ederse. Şu hadise dikkat ediniz. Ubade bin Samit'in rivayet ettiği. Allah Azze ve Vesselam diyor ki vakit beş, beş vakit namaz kula farz kılındı. Kul bunun hakkından bir şeyi zayi etmezse, eksiltmezse, zayi etmezse, hakkını hafife almazsa, kâne lehu indallahi ahdun. Allah katında onun bir ahdi var en yudhilehul cenne. Allah onu cennete koyacak. <coughs> Ve men lem ye'ti bihinne feleyse lehu indallahi ahd. Eğer diyor kim de bunu eda etmezse, bunun hakkını yerine getirmezse feleyse lehu indallahi ahdun. Onun da diyor Allah katında bir ahdi yoktur. İnşe'e azzebehu ve inşa'e gafara Allah dilerse o kişiyi azaplandırır. Dilerse onu affeder. Kimi dilerse azaplandırıyor. Kimi dilerse affediyor. Ha. Dikkat edin. Birine e, ahit vardı diyelim. Allah'ın ahdi vardı. Kimdi o? Heh, namazı eda eden, hakkına riayet eden. Bir de bir kişi daha var ki kim bunu getirmezse diyor aleyhissalatü vesselam Allah'ın o kişi üzerinde neyi yok? Ahdi yoktur. Allah o kişiye bir ahdi yoktur. Allah o kişiyi dilerse azap eder, dilerse onu bağışlar. Peki ben şimdi size soruyorum. Ve burada ayet soracak. Hemen söyleyelim. فَلَمَّا رَدَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ emre men lem ye'ti bihinne ile meşiyetillah alimne en terkehunne dunel kufur. Diyor ki burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu hadiste dedi ya ki o zaman kişi Allah'ın dilemesindedir. O zaman biz burada anlıyoruz ki buradaki kasıt büyük küfür değil. Şiddetli uyarış. Evet. Niçin? Likavlillahi Teala. Çünkü Rabbimiz buyuruyor. İnna Allah la yaghfiru İnna Allah la yaghfiru en yushrake bih ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah azze ve celle Nisa suresi 116. E, ayette buyuruyor ki buyuruyor ki Allah şirkin dışında dilediğini bağışlar. Biz ne biliyoruz? Allah şirki bağışlar mı bağışlamaz mı? Bağışlamaz. Evet. Bakın dikkat edin. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bi. Allah kendisine şirk koşanı bağışlamaz. Bu Allah'ın ah ahdidir. Bağışlamaz. Yani bağışlamazdan kastım bu hal üzere ölürse. Adam şirkten tövbe etmişse o ayrı bir şey arkadaşlar. Şirk üzere ölen kimseyi Allah bağışlamaz. Şirk üzere ölen kimse ebedi cehennemdedir. İtikadi yani büyük küfür ve şirk üzere olan ebedi cehennemdedir. Allah onu bağışlamaz. Ancak nasıl olur da aleyhissalatü vesselam şu Ubade bin Samit'in rivayet ettiği hadiste diyor ki kim diyor bu namazı kılmazsa Allah onu dilerse bağışlar, dilerse ona azap eder. İşte biz burada anlıyoruz ki aleyhissalatü vesselam'ın önceki geçen iki hadiste kastettiği evet ameli olan küfürdür veya şirktir. Anladınız mı? Evet aleyhissalatü vesselam küfür lafzı kullandı. Ancak burada kastedilen ameli olduğu itikadi olmalı. Ve bir başka delil daha getirebiliriz. Biliyorsunuz bir, bu hadisi kim bize hatırlatacak? Kulun ilk hesaba çekileceği şey neydi Yusuf? Namaz. Namaz. Evet devam edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kul Allah'ın huzuruna getirildiği Namazında zaman sıkıntı olmazsa devam ederse namazını sağlam öyle değil. Ben hadisi istiyorum. Hadis, hadis. Evet, buyur. Evet. Allah Allah bak bizzat Azze ve Celle söylüyor. Halbuki biliyor ki kim kılıyor kim kılmıyor değil mi? Rabbimiz Subhanahu ve Teala buyuruyor ki kulumun namazına bakınız. Eğer tamsa ne ala sair amellerine geçiniz. Yani zekatına bakın, orucuna bakın. Eğer eksikse namazı, hangisi eksikse yani farz kılınan beş eksikse o zaman onu nafilelerle tamamlayın buyuruyor Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle demiyor ki eğer eksikse onu cehenneme atın. Ya da eksikse bu adam kafirdir yani. Dikkat edin eksikse. Peki bu nasıl eksik olur bu namaz? bir namaz nasıl eksik olur? Koşarak kılarsa. He. Bakınız ha. Şunu önce iyi anlayalım. Çok ciddi bir meseledir. Yani bir namazı bilerek terk etmek bir vakti vallahi gökten parçalanmayı, düşüp parçalanmayı tercih etmek daha evladır. Bir vakit. Bir Müslüman kasten namazı kesinlikle terk edemez. Ve terkinden ötürü kafir midir, değil midir tartışmasının olduğu bir ibadet. Nasıl bir Müslüman bunun aktörü olabilir? Yani sen bu konunun mevzusu olacaksın. Olamaz. Unutabilir işte unutma yolu ayrı. Unutma, uyuma onlara da geleceğiz inşallah. Yani bu konuyu çok detaylı işleyeceğiz ama tabii bugün bir kısım sonra böyle. İşte burada mesela e, namazı kılmayanı tekfir eden mesela şu anki Suud hükümeti Bin Bez'in, Abdülaziz Bin Bez Rahimeullah'ın fetvası var onun duvarlarda. İşte diyor ki kim namazı kasten terk ederse. Niye kast koyuyor? Demin Cemal kardeşin dediği gibi unutmuşsa bu kast değildir. Çünkü unutmuş olan adam yiyip içse orucu da bozulmaz başka şeylerde. Bu bütün şeylerde böyledir. Beşeri ideolojilerde de böyledir. Kasten adamı öldürmek başkadır, kazara öldürmek başkadır. Tamam mı? Onun fetvası asıyor diyor ki mesela mescitlerde var. Diyor ki adam namazını diyor sabah adam 8'e ayarladı. Yani işe göre ayarladı <laughs> diye. Namaz kaçta çıkıyor? 6'da çıkıyor. Bu adam namaza göre ayarlamadı. Bu namazı diyor kasten terk etmiştir. Ve huve kafiran. O diyor kafirdir. Biz de Allah rahmet etsin bunlar büyük alimler. Buna dayanıyorlar zaten. Hepsine de bir cevapları var onu da söyleyeyim. Bu hadislerden haberdarlar. Biz de diyoruz ki peki kafir oldu. öleni kıldığı zaman Müslüman oldu. İkindiyi kılmadı tekrar. Böyle <laughs> bu, bu böyle değil diyoruz biz de. Ve onlar da şu hadisi demin okuduğumuz Ubade bin Samit hadisini şöyle yorumluyorlar. Yani kim o namazını hakkıyla kılmamışsa Allah'ın ahdinde değildir diyorlar. Hakkıyla yani eksikleri varsa. Ama burada ayette hadiste diyor ve et, e, ve ma ata biha yani eğer onu getirmezse ya da o, o lafızla geldi. Ve e, men lem yati bihinne feleyse lehu indallahi ahdun. Eğer diyor bundan gelmezse o zaman diyor Allah katında ahdi yoktur. Dolayısıyla e, başka hadisler de var destekleyebileceğimiz. İnşallah şu yoktur. Ya acaba kafir oluyor muyum? Ha, kafir değilmişiz ya o zaman. Sorun yok. Haydi bugün yat kılma namazı sabah. Öyle değil değil mi? Yani böyle bir Müslüman yoktur. Bizi dinleyen kulaklarda böyle bir Müslüman tipi olamaz. Yani bu mühim bir meseledir. Evet. Bakalım. Evet 30 dakika olmuş. Biraz daha dinleriz. Efendim? Valla benden kaynaklanmıyor, kendilerinden kaynaklanıyor. Acaba biz ilim talebeleri gibi her gün beş gün ders yapsak ne yapacağız? Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle. Bir başka hadise bakalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Semih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul İnne evvele ma yuhasebu bihil abdul muslim yevmel kıyameti es-salah. Es-salatul mektube. Demin söylediğimiz hadis. Diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki diyor kulun ilk hesaba çekileceği şey kendisine farz olan namazdır. Fe in etemmeha ve illa qile unzuru hel lehu min tetavvu'in fe in kâne lehu tetavvu'un ukmiletil farida min tetavvu'ih diyor Allah Azze ve Celle der ki bakın kulumun namazına eksik varsa onu tatavvudan yani nafilelerden tamamlayınız. Eğer varsa onunla tamamlanır. ثُمَّ يَفْعَلُوا بِسَائِرِ الْاَعْمَالِ A'mal el mefrudati mislu zalik. Sonra da diyor diğer ameller de böyle yapılır. Yani orucu farz olan orucu eksikse nafile oruçlarından tamamlanır. Zekatı eksikse sadakalarından tamamlanır. Yani farzlar böyle tamamlanır. İşte burada ilim ehli diyorlar ki biz bunu bundan çıkartıyoruz. Son olarak ve an bu da önemli bir hadis arkadaşlar. Ve an Huzeyfe İbn Yemen kale. Huzeyfe İbn Yemen dedi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yadrusul İslamu kema yadrusu veşşu thawb. İslam desenli bir elbisenin üzerinden desenlerin silindiği gibi silinecek. Hani bir elbise düşünün. Böyle böyle giyile giyile yıkana yıkana solmuş artık o desenler. İslam da diyor aynı o desenler gibi. O parlaklığı, canlılığı gidecek. Böyle izleri kalacak. Önemli bir hadis söylüyorum. Sonra bu hadisi siz ezberleyin yani. Bu ezberinizde olsun bu hadisler. Bakın. Hatta la yudra ma siyamu ve la salah. Öyle ki diyor insanlar oruç nedir bilmeyecek. Namaz nedir bilmeyecek. Ve la nusuk. Kurban nedir bilmeyecek. Ve la sadaka. Sadaka nedir bilmeyecek ve la yusra ala kitabillahi azze ve celle fi leyletin fela yebqa fil ardi minhu Ve Allah'ın kitabı yeryüzünden bir gecede alınır ve ondan bir ayet geriye kalmaz. Ve tebqa tevaifu minen nas şeyhul kebir. Öyle ki insanlardan da pirifaniler kalır. Vel acuz, aciz yani tembel böyle aciz, yaşlı insanlar kalır. Yekulun derler ki edrekne âbâena ala hâzihil kelimet. Biz babalarımızı şu kelimeyi söylerken işittik. Bu yeryüzündeki pirifaniler, bu aciz kimseler derler ki biz babalarımızı şu kelimeyi söylerken işittik. Ama dikkat edin Hâzihil kelime La ilahe illallah. Fenahnu nekuluha. Biz bu kelimeyi söylememizin sebebi biz atalarımızı duyduk onlar böyle bir kelime söylüyorlardı. Anlamını bırakınız. Namaz ne bilmiyor, oruç ne bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Sadece bir şey biliyor o da diyor ki La ilahe illallah. Biz bunu atalarımızdan, büyüklerimizden işittik. Biz de onlar gibi söylüyoruz. Niye söylüyoruz bilmiyoruz ama söylüyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yani <laughs> çok şiddetli bir şey. Ama geleceğim inşallah açıklayacağız bunu. Fakale lehu silah. Silah yani sıla Sıla demek. Sıla bin Zufer. Sıla bin Zufer tabiindendir. Huzeyfe ise sahabedir. O Resulullah'ı görmüş aleyhissalatü vesselam. Ve Resulullah'tan duyduğunu kime anlatıyor? Sıla'ya yani tabiini anlatıyor. O zaman <laughs> belki bazı işimizde bazı arkadaşlar var. Onlar böyle biraz şeydir. Yani e, yani Sıla da onlardan biri. Sıla çıkıyor. Bakın ne diyor Huzeyfe'ye. Allahu Akbar. Ma tughni anhum la ilahe illallah ve hum la yadruna ma salatun ve la siyamun ve la nusuk ve la ve la sadaka. Dönüyor diyor ki ya Huzeyfe diyor. Yani bu kelime onlara ne faydası olacak ki? Namaz ne bilmiyorlar, oruç nedir bilmiyorlar, zekat, sadaka hiçbir şey bilmiyorlar. Bu onlardan neyi alır? Yani onlara nasıl bir faydası olur ki? kelimeyi söyle. Dikkat edin. Yani biz de gerçekten sılanın yerine kendimizi koysak biz de deriz ki yani sen bu kelimeyi söylemişsin. Bu sana ne e, katar? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. فَاَعْرَدَ عَنْهُ عُذَيْفَ Huzeyfe bu böyle söyleyince ondan yüzünü çevirdi. ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا Ancak bu üç defa bu soruyu tekrar etti. Üç defa Sıla tekrar etti. O yüzünü çevirir, o tekrar ediyor. Kullu zâlike yu'ridu anhu Huzeyfe. Her defasında Huzeyfe ondan yüzünü çevirdi. Sümme akbele aleyhi fisselâfi. Fisselâlise. Derken üçüncüsünde ona döndü dedi ki Ya Sıla, ey Sıla tunjihim minen nari tunjihim minen nari selâfe. Üç defa dönüp ona dedi ki öyle demeyi Sıla dedi. Bu söz onları ateşten korur dedi ve üç defa da bunu tekrar etti. Yani sen madem üç defa sordun al ben de sana üç defa cevap vereyim. ha, ebedi olmaktan. Ama on milyon yanar ama bir milyar yanar biz bilmeyiz. Ama ebedi bu çok önemli. Bu çok önemli. Allah bu kelimeye öyle bir kıymet vermiş ki Celle şanuhu öyle bir kıymet ve bu kelimenin hürmetine hiçbir şey bilmediği halde yani öyle adamlar cahil kalmış, atalarından duymuşlar bunu söylemişler. Ama şirksiz söylemişler. Şirk koşmadan bunu söylediklerinden ötürü Allah subhanehu ve teala Huzeyfe'nin dediği gibi diyor ki bu onları ebedi cehennemde olmaktan kurtarır. Ama bugün la ilahe illallah'ın manasıyla söyleyip Namaz kılar, oruç tutar, hac eder, zekat verir. Ama bununla beraber büyük şirkin içinde olan bir kimse ebediyen ne olur? Cehennemde olur. Yani burada bir örnek vermek istiyor. İşte bunu da şu Ubade bin Samit ile Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bu hadisleri getirdiğimiz zaman orada kastedilen küfrün ne olduğunu anlayabiliyoruz. Özellikle günümüzde son olarak özellikle günümüzde insanların çoğu cahildir biz kadı olmadan önce davetçi olmakla mükellefiz. Bir bir alime soru sormuşlar gençler. Demişler ki namaz kılmayanın hükmü nedir? Demiş elinden tutup camiye götürmendir. Dolayısıyla biz ahkam kesmeden önce bu insanlara tevhidi anlatmamız gerek. İslam'ı anlatmamız gerek. La ilahe illallah'ın anlamını anlatmamız gerek. İnsanlar namaz konusunda böyle gayretli, hırslı olmalarını sağlamamız gerek ve önce başkasından bunu söylemeden önce önce bizim nefsimize bu düşüyor. Tamam mı arkadaşlar? Ancak bu konuyla alakalı benim sözlerim bitmiş değil. Burada noktalıyorum. E, haftaya inşallah devam edeceğiz. Ve hâzâ vallahu alem ve sallallahu ala nebîne Muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhaneke bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.